Jien l dan istas natikom merba z-semija ta' dan il-programm mill-arkivi. Dan huwa t-tieni programm f'din is-sensiela ġdida. Kelli ħafna kummenti pożittivi dwar l-ewwel programm li bħala mistieden kelli lis-Sur Vincent Peresso. Illum, għandi riċerkatriċi promittenti ħafna Raquel Fjotti għazazuha li tħobb l-istorja b'mod partikolari l-istorja ta' Malta b'enfasi għal żmien l-ordni. Hija l-liema ġejja mill-raħal kwiet tal-imqabba. Ir-riċerka u l-imħabba lejn l-istorja hija wkoll fil-familja. Fl-2019 ppreżentat it-teżi tagħha fil-Fakultà tal-Arti fid-Dipartiment tal-Istorja b'teżi interessanti dwar wieħed min-nutara tas-seklu 18. B'enfasi fuq il-mara, l-ekonomija u l-interazzjoni soċjali, skont eh, li hemm miktub fl-atti tan-nutar Bernardo Maria Kallus. Qed nirreferi għat-tieni volum iddatat 1746 1748. Għadha kemm preżentat ukoll it-teżi tal-Masters f'suġġett interessanti ħafna dwar it-tfal fis-seklu 18. Iżda dwar dan l-istudju u r-riċerka tal-Masters tagħha nitkellmu fi programm ieħor il-qudiem. Eżis semmiegħa ta' NetFM kif ukoll intom li qed tismawni permezz ta' sit netfm.com.mt. Bi pjaċir nilqa fl-istudio li signorina Raquel Fjott. Grazzi li oġbok tilqa l-istedina u mas-semmiegħa se taqsam eh, l-esperjenza sabiħa li għamilt eh, tir-riċerka fl-arkivju ta' Nutara l-Belt eh, fit-triq San Kristoforo li palissa Eh, jinsab fi proċess ta' restawr. L-arkivju notarili eh, riċentement ukoll kien għadda wkoll taħt l-arkivju nazzjonali. Grazzi mill-ġdid li għajt din l-istedina, Rakele. Grazzi ħafna tal-istedina. Jien li nafek eh, nistanejt għal dawn l-axħar ftit snin, eh, konġejt eh, t-riċerka u kol l-Arkivju Nazjonali għal-Masters tijek. Ekku. Illum is-suġġett ħajkun fuq il-teżi, fuq it-teżi tiegħek tal-BA. Qabel xejn, għala tħobb l-istorja. Mistoqsija interessanti din un li xi kultant insaqsija li l-nifsi wkoll għaliex naħseb kont naħseb li kienet għażla awtomatika imma nirrealizza li kien hemm ħafna aspetti u influenzi f'ħajti li għenuni sabiex nażel l-istorja. Per eżempju, l-familja, l-familja il-mama tijak u kol eh, eh, dan l-axħar u kol il-prezentat t-tezi u kol taħħa tal-masters eh, fil-studio li jidil l-istudju barokk ukoll. Fuq il-Mediterran. Fuq il-Mediterran. Fil-perjodu barokk. Iva, il-familja kellha rwol importanti ħafna influenza kbira biex jenitni nażel l-istorja u l-inħobb l-istorja ta' jeta zaħira ħafna niftakarni anka meta noħorġu l-ħdud ħafna drabi konna nispiċċaw nirrakkuntaw leġġendi Maltin, e, morru ximkien u turini għarata nittorri tiftakar kont irrakkuntajt lek din l-istorja. Allura jisu jienu nikber automatikament kien hemm ftit tikber din il-passjoni, inzerta illi n-nanna tiegħi u it-sijiet minn naħat ommi wkoll studjaw l-istorja, kienu jgħalmu l-istorja. Interessanti, Allura jisni kbirt fl-istorja. Minar ma naf, għazilt l-istorja fil-level sekondarju, għax ma taġejt biex nażel l-options. Isu kien iktar suġġett li laqatni ma tantx kont nħobb il-xjenzi jena u għastant ironikament il-lingwi għavolja kelli nitgħallem diversi lingwi biex nagħmel din ir-riċerka imma għażilt l-istorja u sibt li jisu kien posti. Eventwalment, xin meta spiċċajt is-sekondarja, rrid nażel is-suġġetti għas-sixth form u għall-università u la rajt li ħassejtni kuntenta nistudja l-istorja sekondarja komplejt nistudja f'post sekondarju. Kelli diversi nies li qalu li qed tiġġennen ħadd istudja l-istorja. Fil-fatt, fil-fatt, eh, interessanti din li qed Għandu futur l-istudju tal-istorja f'pajjiżna f'xenarju li qed ngħixu L-ewwel ħaġa f'dawn l-aħħar snin dan naqas ħafna fl-iskejjel. Ekku. Hija ħasra u ħasra kbira. Imma qed ngħixu f'mentalità li ngħixu illum u għallum biss. Jgħidulek u għada ma jinteressanix u l-bieraħ dak għadda. Imma wieħed irid iqis li ma tistax tibni futur Met inti ma tafx min inti, ma tafx il-passat tiegħek, ma tafx l-eruq tiegħek, ma tafx minn fejn ġej. Eżatt, eżatt. Le, definitivament Hemm futur għall-istorja. Kemm hawn nies li jagħrfu li hemm futur għall-istorja u kemm hu importanti hija mistoqsija totalment differenti u vera ftit huma n-nies li jagħrfu kemm huwa importanti. Anke meta niġi biex ngħallem it-tfal f'livell ta' middle school, insibha diffiċli xi kultant infehmhom kemm hu importanti Mhux ġast għaliex jemmnu li ngħixu llum għallum, imma x'jgħidulek il-passat għadda, issa naħsbu fil-futur. Ma kif tista' taħseb fil-futur jekk inti ma tafx xi ħaġa minn fejn bdiet? Jekk inti ħa tibni xi ħaġa, trid tkun taf il-passat tagħha biex inti tkompli tibni, biex tkompli tiżviluppa. Xi kultant huwa perikoluż li ninsew il-passat tagħna għax ninsew l-iżbalji li għamilna u Elf sen ilu il-ġuħ waslu biex jirribella kontra il-gvern, erba tim oħra l-istess ħaġa u di tiġri madwar id-dinja kollha mhux Malta biss hija xi ħaġa li l-bniedem il-bżonnijiet tiegħu ħajfittixhom. L-avventura tiegħek l-università kif kienet? BA, MA? Avventura interessantissima. Bdejt il-BA kelli l-istorja u l-Malti E, u għalkemm il-Malti nħobbu ħafna, għażilt li nistudja l-istorja. Għaliex kont toħosni li awtomatikament anke meta nistudja l-Malti, immur direttament għall-aspett tal-kultura u l-letteratura x'hemm l-istorja. Meta kont qed nistudja għal bachelors, beda jinteressani ħafna iktar l-aspett tal-kavallieri, iktar mill l-aspett tal-Ingliżi f'Malta. Joġobni wkoll l-aspett medjevali imma l-imħabba kbira tiegħi għadha lejn żmien il-kavallieri. Kien perjodu għalija wieħed mill-isbaħ perjodi ta' ħajti, mhux biss għax kelli ċans niddedika ħini għal xi ħaġa li kompletament inħobb, imma kien anka bħala ambjent ta' università li nista' nindifen ġol kodba u naqra u niskopri affarijiet ġodda u infittex affarijiet li kelli kurżità fuqhom, għalija kienet xi ħaġa li inħossni kont laki ħafna li stajt nagħmilha. Pjuttost xi ħaġa li nara pożittiva ħafna li kelli l-opportunità li mhux ġast nistudja dak li joġobni li inkompli f'dak li kontent nistudja u niżviluppa l-istudji tiegħi minn pass għal ieħor. Kellek kellek l-opportunità wkoll li tidħol f'arkivji U taqbad bidejk dokumentazzjoni, dokumentazzjoni li tmur lura 400 sanilu. Ekku. Ġifiri, dawk il-karti miktubin eh, blinka u kola ċiduza, għandek il-lingwa, latin, taljan, l-aspett eh, tal-paleografija li li riċerkatur u storiku irrit eh, b'xi mod jitgħallem u ovvjament jitgħallem ma' żmien. Għalfejn għażilt l-arkivju notarili, għalfejn għażilt il-dokumentazzjoni notarili għal-riċerka tiegħek? Xħajrek? L-għażla kienet daqsxejn ma kienx kompletament fidejja, fis-sens li s-suġġett li xtaqt nirriċerka fil-bidu jiena kien patronage minnaħa tal-Ewropa in ġenerali u meta tkun għadek student tal-bachelors jisek ma tkunx għadek taf t-direzzjoni li l-ek nifsek u toħloq filter biex tmur dirett għal suġġett li ju tajjeb għal-bachelors għax jaf ikun suġġett ta' xejn kbir għalik għal ah. dak iż-żmien. U kont kellimt ma' supervisor li xtaqt naħdem miegħu u suġġeri li għaliex dejjem l-imħabba tiegħi kienet lejn l-aspett soċjali iktar milli politiku, għalli għax ma taħarisx lejn il-volumi tan-nutara, għaliex hemm ħafna mill-aspett soċjali u għandek il-firxa sħiħa tas-soċjetà mill-iktar senjur sal-iktar fqir, mill-barrani għal Malti. Għandek Kull, kull persuna li tista' timmaġina fis-soċjetà b'xi mod jew ieħor tmiss ma' notar. Ekku. Allura iddeċidejt li naħdem fuq l-arkivji notarili. U għażilt eh, in-notar Bernardo Maria Kallus. Ekku. Qed nitkellmu nofs is-seklu 18 u għażilt it-tieni volum tiegħu. Iva. Għalli ma raġuni, t-tieni volum u mhux L-ewwel volum jew l-ewwel u t-tieni. Eħe, mela, eh, meta meta ġejt biex immur l-arkivi l-ewwel darba, ovvjament jisek ħatmur post ġdid ma tafx qed tistenna, tħalt minn ġodan il-bib kbir, inxom riħat umdita, imma post sabbieħ immens għalija kien. Tajjeb li ngħidu li dik ir-riħa tinxtamx tam kważi kull arkivju iva. eh, li għandek dokumenti antiki, għandek riħa iva, iva. Eh, ta' ta' eluq, riħa ta' daqsxejn ta' moffa, hija l-klima tal-post. Iva, u daqsxejn ta' daħ, imma fejn xomma jisu somehow tiġi l-ispirazzjoni li niktar xi ħaġa storika. Ma nafx xala, imma hekk jiġri dejjem. Is-sabiħ, is-sabiħ tar-riċerka. Ekku. U tħalt f'dan il-post u laqani xi ħadd mill-ħadima temmek u qalli għal xi xed ir-riċerka u spjegajtlu li hija l-bachelor's tiegħi. Tajjeb li ngħidu li hemm persuni li jafu xi jridu r-riċerkatur, jafu xi jridu iva. l-istudent. Iva. U minn hawn insellmulhom. Iva, u ngħidulhom grazzi immens għax minn għajrom impossibbli ssir ir-riċerka prattikament. U kif wasalt hemmhekk, staqsini x'nixtieq nistudja u suġġeri li numru ta' notara li kelli wkoll suġġeriti mit-tutor tiegħi. U tħalt f'din il-kamra prezentali numru ta' volumi u fostom l-ewwel wieħed li qbad kien ta' Nutar Bernardo Maria Kallus li eventwalment sirt naf li dan kien missieru kien nutar u nannuħ kien nutar ukoll u jien u inqalleb dan il-volum. L-ewwel darba li ftaħt il-volum ma kontx naf lejn xi ġeta ħares, ma kontx naf xħed naqbad infittex. Imma thankfully tawni l-indiċi u stajt nara it-tipi ta' nis differenti, allura tara minn ġej minnaħa tal-ordni, tara xi ħaġa mis-sagra infermerija, tara nis komuni, allura jisni ħadd is-sens li dan il-volum fih daqsxejn minn kollox. Kif bdejt inqalleb u mbagħad beda jgħaddi żmien u bdejt inqalleb dawn iż-żewġ volumi kelli l-ewwel volum u t-tieni volum. Irrealizzajt li tant hemm kontenut li għal din it-teżi astajt inħares lejn it-tieni volum kollu għaliex għażilt dawk il-każijiet li rajt li l-iktar jirrappreżentaw is-soċjetà. Kif taħt it-tieni volum fejn l-ewwel volum rajt li l-kitba kienet tinqara ħafna aħjar, l-istat li kien fih id-dokumenti kien aħjar, eżempju l-ewwel volum kellu ħafna iktar moffa. Allura qed di ħat waqqafni milli nagħmel ċertu riċerka. Ekku, ekku. U kien eżatt ikopri żmien 1746-48 eh, fejn għandek perjodu partikolari fl-istorja wkoll. Interessanti għandek ukoll eh, żmien tal-Illuminizmu, it-Toskan kien ġiġa daħal, ma bqajniex aktar bil-djalettat Taljan għalkemm flatti tan-nutara huwa huwa ekku huwa Taljan imma ġieli fl-antik kien hemm dawk id-djaletti eh, iva. Taljan djalettat. Taljan latinizzat, speċi ta' Eżatt, ġifieri kien ġiġa perjodu interessanti. Eh, tajjeb li ngħidu li f'dak iż-żmien Malta kienet taħt il-Gran Mastru Pinto, tista' tgħid fil-bidu tar-renju tiegħu, għax renju twil ħafna, bħala inkwiżitur kien hemm Passjonej, ehm, Paolo Passjonej, u l-isqof Alferan de Busan eh, li kien attiv bejn l-1728 u l-1700 57 eh, naħseb kien wieħed mill-aktar isqfijiet li ħab lil Malta. Rakele, in-nutar joħloq ħolqa bejn il-passat, il-preżent u l-futur. joħloq stabilità u kontinwità fis-soċjetà. X'tikkummenta fuqha din? Mela, in-notar anke llum il-ġurnata, in-notar huwa l-persuna li tmur għandu u ħajtik informazzjoni ta' tali dar kif kienet, tan-nies, tal-familjari tiegħek li mxew minn post għal ieħor jew forsi mietu, allura n-nutar awtomatikament huwa il-persuna bejnek u l-passat tiegħek u ħafna drabi l-futur. U l-futur. U l-futur. E, u n-nutar huwa wkoll il-persuna illi jiġbor flimkien l-aspetti diversi tas-soċjetà. Fil-aspett tan-nutar, Bernardo Maria Callus inserta li jġabar żewġ aspetti interessanti li kien nutar pubbliku u li kien ukoll nutar li jaħdem ħafna mal-membri tal-ordni. Ma nistgħux ngħidu li kien nutar tal-ordni għaliex m'għandniex informazzjoni jekk kienx eżattament imħallas mill-ordni dik hija riċerka li għadha trid issir biex insibu eżatt iktar fuqu bħala persuna. imma nafu fiċ-ċert illi ħadem ħafna mal-membri tal-Ordni u mal-Ordni m'organizzazzjonijiet tal-Ordni. Allura b'dan il-mod qed jaqgħad flimkien l-organizzazzjoni jew dawk in-nies li qed imexxu l-pajjiż u il-poplu li mhumiex daqshekk il-bot minn xuxin daqs kemm naħsbu ma kinux il-kavallieri hawn fuq u l-Maltin ximkien l-isfel kienu jintarattaw bejnietom. Allura jiġbor flimkien dawn iż-żewġ dinjiet. Rakele, kont qed issemmi l-bidu tista' tgħid id-daħla ta' dokument kif ikun l-aspett ta' diplomatika. Fejn għandek għandek pereżempju qatt notarili, għandek il-ġurnata, il-post fejn qed isir l-att, għandek il-persuna Ix-xieda interessanti li dan dejjem juża kważi dejjem l-istess xieda. Ejwa. Fuq din ħan nitkellmu aktar qudiem. Biss, il-persuna tajjeb li ngħidu ikollu l-isem tal-missier, tal iben min, ġili u kol il-laqam. Ekku. Il-lokazzjoni. U għonek interessanti. Interessanti il-lokazzjoni, il-mod per eżempju eh, kif eh, miktub per eżempju ċertu rħula jew post f'xirħula, per eżempju, u tessewda. Iva. Anka l-Malti kif inhu miktub, interessanti. M'għandekx il-w miktuba edha u e. Ekku, s-sewda, s-sewda, s s e u d d a. U ċertu klim ta' rom ma tkunx taf xinti taqra imma xinti tisma li l-ek nifsek tgħid, eh ok, ma dak il-post qed jirreferi. Eżatt, eżatt. ċertu postijiet qasadna nirreferu għalihom bl-isem li qegħdin hemmhekk u xi kultant kelli insaqsi nies bħal nanna nisma' nan taffejna din dan il-post u nsib li kienet għalqa ta' xaħat ferja li jillum il-ġurnata hija kompletament mibnija u bismijiet totalment differenti. Ovvjament, ovvjament. Jissemmew ukoll irċevuti fil-kontratti. Eh, iltqajt magħhom dawn. Iwa, kien hemm diversi rċevuti. Dak iż-żmien in-notar kellu jikkummenta u jiddokumenta eżattament xem u x'mem x'kemm qed jingħataw flus għaliex irridu niftakru illi ħafna nisma kienu xjafu jaraw jiktbu. Allura, jekk għandek dokumentazzjoni mhumiex ħajjamlu xi ħaġa bejniethom, li ma tridha tkun legali, it-tieni mhumiex ħajkunu m'għandhomx ir-riżorsi u l-possibilità illi jagħmlu xi ħaġa bejniethom u tkun uffiċjali, għax xi kultant ma jafux jaqraw u jiktbu. Allura b'dan il-mod in-nutar ħa joħroġ irċevuta. Issa fost dawn l-irċevuti ħafna minnhom ma kinux ta' nies komuni, apparti eh, meta għandek xiri u beħ ta' ċertu li jew binijiet. Imma kien hemm ħafna minħabba li ħadem ħafna mal-ordni dan in-nutar illi kienu pereżempju kavalierx tara ċertu herbs u affarijiet li forsi setgħu jintużaw bħala mediċina jew inxtraw minn għandu. Kavalier ieħor xtara uniformi jew drab biex jista' jagħmel xi ħaġa li jixtieq biha hu, allura għandek il-flus li qed jingħataw it-tali mara. Isemmi, isemmi minn fejn xtara l-uniformi, il-ħanut, l-istabbiliment, il-post? Le, ħafna drabi le. Jekk jissemmew, pereżempju jgħidlek illi xtra minn għand mara li għandha tali jisem li toqgħod f'dan it-tali post imma ma jgħidlekx l-uniformi kollha minn fejn jinxtat l-ewwel net. Deskrizzjoni tal-uniformi. uniformi innifisha ma kinitx issir mill-bidu sal-aħħar mill-istess persuna. Dik kienet xi ħaġa li kienet tiħossibha l-ordni, imma affarijiet relatati ma' uniformijiet tal-ordni hemm każijiet pereżempju ta' nies illi ħajaħdmu mal-xwieni tal-ordni u irrid ikun hemm garanzija illi dak li qed jingħataw bħala uniformijiet bħala anka l-buttuni ta' fuq l-uniformi għaliex il-buttuni kienu jiswew iktar xi kultant bħala valur easy tneħħija u tbieħa jekk tiġi fil-bżonn. Allura daw deskrizzjoni nifisa ta' kif tidher l-uniformi ma sibx. Ma sibx. Ma sibx. Imma rċevuti ta' Kemm seta' kien jiswa ċertu drab, ċertu buttuni, issib ukoll. Sibtom ukoll. Iva, Per eżempju. varjaw ħafna. Xi riċetti ta' ikel? Ma sibtx. Ma sibtx. Rakele, dawn id-dokumenti miktubin eh, bil-Latin, bit-Taljan, Lingwi oħra sibt, Franċiż pereżempju. Iva, mela l-maġġoranza ta' dokumenti huma bil-Latin u t-Taljan. Ħafna drabi kull dokument jibda bil-Latin, id-data, kif semmejna ftit ilu u jerġa' jispiċċa bil-Latin. Il-kontenut tan-nofs fejn id-deskrizzjoni dak isir ħafna drabi bit-Taljan. Dan li qed tgħid huwa l-aspett diplomatiku tad-dokument. Fil-ġnub għandek dak l-ispazju biex forsi jikteb xi noti. dak ħafna drabi bit-Taljan, iżda xi kultant issibu bil-Latin ukoll. Jiddependi ċ-ċirkostanzi, jiddependi xi jkun qed jgħid. Imbagħad kienu jkunu jafu il-klijenti jekk qed jitkellem bit-Taljan jew deskrizzjoni bil-Latin? Ma ngħidlek eżattament jekk kienu xi jkunu jafu, nimmaġina li kienu jkunu jafu għaliex in-nutar kienet iżomm nota. Imma n-nies kienu jafu wkoll li n-nutar huwa persuna ta' ħafna skola u n-nies ta' ħafna skola kienu jiktbu u xi kultant jitkellmu bit-Taljan u bil-Latin. Allura kienu jkunu jafu li huma nies differenti forsi mill-lingwaġġ li qed jitkellmu fir-raħal huma. Trid qis li n-nutar u l-qassis il-kappillan kienu l-iktar żewġ persuni mfittxija fl-irħula. Anka qed nitkellmu sa ftit ta' snin ilu ġifieri, sa ftit ta' snin ilu qed nitkellmu snin ħamsinijiet meta wieħed ma kienx ikun eh, jaf jikteb Mur għand in-nutar jew biex jaqralu l-ittra. Jiktiblek nota. Ekku, jew għand il-kappillan. Kif qsamt għat-teżi tiegħek? Kien hemm diversi mumenti ta' ħsieb warajha għaliex il-pjan u l-mod ta' kif kont se naqsamhom bidel ħafna mill-bidu sal-aħħar. Imma sal-aħħar tat-teżi sakemm ġejt biex nissottomettiha samta ferba kapitli. fejn għandek l-ewwel kapitli l-ewwel kapitlu jiddeskrivi s-sitwazzjoni ta' Malta kif kienet matul dak iż-żmien, x'kien ix-xogħol tan-nutar, id-dokumenti kif inhuma u kif jidru. Imbagħad kien hemm ukoll it-tieni kapitlu fejn kien jitkellem fuq ir-relazzjonijiet, għandi kapitlu ieħor fejn jiddeskrivi l-art u l-baħar u l-affarijiet relatati mal-art u l-baħar fosthom il-komanderies, il-fondazzjonijiet tal-ordni, xogħol relatat ma' xwini tal-ordni. Imbagħad hemm ukoll kapitlu ieħor dwar in-nisa. Interessanti. Is-soċjetà. Interessanti, toħroġ ċertu eh, xenarju tajjeb li wieħed jaqra t-teżi tiegħek biex ikun jaf aktar l-aspett tal-mara, per eżempju, fil-kummerċ, il-mara fil-istituzzjoni eh, tal-knisja, fil-monasteri, kif kienet tider il-mara flat tal-żwieġ. U interessanti ħafna jek toqgħod tara dokumenti kif tidher il-mara, għaliex aħna għandna idea li xi kultant jista' jkun żbaljata ta' kif kienet il-mara. Ma l-mara dak iż-żmien ma kienet il-mara tal-kċina tad-dar. Ħafna drabi dan huwa l-ħsieb li nġibu minn diversi rumanzi li qrajna li mhumiex ħżiena, mhumiex qed jgħidu ħażin, imma ma ninsewx li dawn ir-rumanzi qed ġew miktuba f'perjodu partikolari fejn l-istil tal-kitba kien li l-mara hija dejjem dik il-persuna li ma tafx taqbad tagħmel f'bija nnifisha, li dejjem ħajtija ħass ħażin ġej u sejjer u għandha bżonn lil xi ħadd jiddefendiha. Meta ma kienx il-każ kompletament. Il-mara kienet tgħix f'soċjetà li kellha bżonn raġel mhux ma kellix bżonn f'diversi mumenti għaliex ħafna drabi kien ir-raġel li jaħdem mhux il-mara għalkemm għandna dokumenti fejn juru li nisa kienu jaħdmu li kellhom flus. Imma hemm ukoll l-aspett speċjalment f'dan l-aspett legali kif naraw fil-dokumenti notarili nafu illi meta mara kellha bżonn tmur tagħmel kuntratt kien hemm bżonn il-preżenza ta' raġel. Għalli ma raġun? Għaliex fil-perjodu li qed nitkellmu fuqu kien ir-raġel li jimmaniġja l-affarijiet tad-dar, kien ir-raġel li għandu sej legali bej wieħed u ieħor. Hija hija xi ħaġa legali aktar milli xi ħaġa prattika ta' kuljum u nistandik eżempju ta' Ma l-prattiċità kif kienet imma? Għax hawnhekk qed tissemmi l-aspett legali, all right. Il-raġel bħall-aspett legali, imma il-prattiċità Mela, ħajja ta' kuljum. Mid-dokumenti. Mid-dokumenti notarili, diffiċli tkun taf 100% kif kienet il-ħajja prattika, għaliex inti qed tara dejjem dokument u qed jurik biss dak li jista, mhux qed jurini din il-mara d-dar x'kienet tagħmel, għax dak kien irrelevanti għalihom, ma kienx relevanti li ħaj jiddokumentaw. Imma xi ħaġa li turi forsi dan, dan l-aspett każ partikolari huwa tas-Sinjura Aurelia Longrima. Aurelia kellha diversi artijiet jidher biċ-ċar illi hi kienet qed tieħu l-azzjoni fuq dawn l-affarijiet u x'qed isir minnhom. Din il-mara tidher f'ħafna kuntratti imma kieku jkollok tgħoddhom iġġib għajnejk wara widnejk u mhux f'dan il-volum biss imma throughout anka fil-volumi ta' missieru ma nafux l-istorja tagħha kompluta hija xi ħaġa li tinteressani ħafna u l-qudiem Nispera li nkun nista' nkompli nistudja għaliex affaxxinanti l-ammont ta' artijiet u l-interazzjoni tagħha ma' diversi partijiet fis-soċjetà. Anka iktar il-qoddim jienu nirriċerka għat-tieni teżi tiegħi, skoprejt li anka kella xi tfal li kienet tieħu ħsiebhom finanzjarjament. Allura din żgur li ma kienx tfal tagħha. Le, ma kienux tfal tagħha, kienu tfal abbandunati li qed tieħu ħsiebhom l-Ordni li setgħu jkunu nies fis-soċjetà setgħu jieħdu ħsiebhom mod finanzjarjament anke xi kultant jgħixu magħhom. Kellha diversi proprjetajiet, diversi postijiet. Kullimkien, Malta u Għawdex, iva. U mhijiex xi ħaġa insibu ta' ġifieri każijiet ta' min kellu artijiet hekk, imma mhijiex xi ħaġa li ssibha ta' kuljum ħanejtek. U kellha binjiet kemm il-belt kemm anka fl-irħula u dawn l-artijiet kienet tikrihom. Huwa l-mod ta' kif naħseb mhux biss imma anka l-familja tagħha ġenerali kienu iġibu l-flus. Fil-fatt eh, kienet bija ċi proprjetà lil eh, Fra Giovanni Du tal-De eh, Provence. kif ukoll il-Reverend Fra Francesco Castillo tal-lingwa ta' Aragona daw. Ġifieri ara kemm kella, kemm kemm kella. Il-konnessjonijiet tagħha li kella fis-soċjetà ma kienx sbieħ lil Maltin biss, anzi kella diversi artijiet illi kienet kienu jinbiħu lil nies tal-alta soċjetà. Tajjeb ngħidu li l-kavallieri għalkemm ma kellhomx il-flus tagħhom sa ċertu punt setgħu jixtru ċertu artijiet kienet ukoll involuta fl-aspett ta' fondazzjoni li tgħin biex terġa' ġġib lura lill-iskjavi Maltin li jkunu qabdu mill-barranin. Kienet din din fondazzjoni eh, tal-iskjavi? Din kienet fondazzjoni li jinħolqot primarjament minħabba l-ammont ta' Maltin li kienu qed jinqabdu fi skjavitu. Tajjeb ngħidu li Malta bħalma kienu jattakkawna konna nattakkaw. U ovvjament la inti qed taħdem fuq il-baħar u hemm din il-dawn l-attakki għaddejjin dejjem jgħed fiċ-ċans li tinqabad fi skjavitu taħt l-għadu tiegħek. Mhux dejjem kien possibbli li Malti jinħeles għaliex mhux kulħadd kien ikollu l-flus u mhux kulħadd kien ikollu r-riżorsi. Inti tkun taf illi r-raġel tiegħek kien qabad skjaf, mhux dejjem tkun taf, jista' jkun miet dan u ma tafx eżatt ġara. Imma meta kienu jkunu jafu li nqabdu fi skjavitu, kien hemm din il-fondazzjoni illi kienet lan tagħha kien illi tipprova salva u ġib lura Maltin u anka kavallieri li jinqabdu fi skjavitu mill-għadu. Rachele, dawn il-kuntratti ħalli sa nkomplu l-vjaġġ tagħna wkoll eh, nitkellmu wkoll fuq il-fondazzjonijiet kif eh, diġà semmejt. Imma dawn il-kuntratti fejn kienu qed isiru dawn? Għand in-nutar tiegħu l-uffiċċju l-belt? Hija xi ħaġa oħra mal-lista twila li hemm ta' question marks illi ma nafux eżatt. Nassumu illi peress li kien nutar missieru nutar ukoll u nannuh ukoll li xi tip ta' uffiċċju kien hemm u li probabbilment in-nies kienu jmorru fl-uffiċċju tiegħu li ma nafux fejn hu u Imma l-uffiċċju ma' dar kien probabbli. Mhux bilfors, ma nafux, ma nafux. Imma għall-argument mill-istatus animarum stajna nistabilixxu Dan nutar fejn kien joqgħod għall-argument il-belt. Jekk jekk tmur fl-istatu Sanimaru meħet tista' ssib minn fejn, imma ma nafux jekk hux mill-belt laqans. Jista' jkun illi kien mill-birgu, imma ovvjament hemm bżonn iktar riċerka. Mm, li nafu mm, huwa illi xi kultant nafu illi n-notar kien imur fid-djar tan-nies jekk xi ħadd wasal fit-tmiem ta' ħajtu ħajmur fid-dar tiegħu jew tagħha. Għadhom sal-lum. Għadhom sal-lum. Aspett ieħor interessanti hu illi n-nutar xi kultant kien imur fil-postijiet u, eżempju, s-sagra nfermerija, eżempju f'ċertu kunventi tas-sorijiet. Per eżempju, tagħmel referenza wkoll għal monasteru ta' Santa Skolastika fejn kien sar xi xi kuntratt hemmhekk. Kif ukoll l-awla tal-kongregazzjoni tal-bastimenti tal-ordni. Dik turina li jista' jkun kien mhux biss jaħdem għal kavallieri I mean il-klijenti tiegħu mhux biss kienu kavallieri imma jista' jkun kien hemm konnessjoni mal-ordni bħala impjegat tagħhom. Inti rajt diversi kuntratti, diversi atti ta' dan nutar ix-xhieda. Fil-bidu tal-programm semmejt li ġeneralment ix-xhieda kienu jkunu ħafna minnhom l-istess. Għalli ma raġuni kienu jkunu l-istess? Id-dokumenti xi kultant ikollok erba' ħames dokumenti kollha fl-istess ġurnata, imbagħad jiġi jumejn ma jkollok xejn, u mbagħad jerġa' jkollok jumejn ikollok xeba' dokumenti u nassumu illi dan kien jirriserva ġranet meta ħa jaħdem f'ċertu postijiet u ġranet f'postijiet oħrajn. Jista' jkun, għalkemm m'hemmx raġuni deskritta fid-dokument jista' jkun illi kienu jintużaw l-istess nies Per eżempju, inti ħatkun xieda għal dak li qed jistenna qablek għal għand in-nutar u ħajkun għal tiegħek. Allura b'dan il-mod anka qed tiffaċilita l-organizzazzjoni ta' kif ħaġġib ix-xieda biex ma jkollokx listi enormi ta' nies u hekk hemm ċertu konvenjenza. Imma hija mistoqsija oħra li tajjeb li forsi xi darba tiġi riċerkata. Ġifieri biħsib qed kompli tirriċerka wkoll fuq dan is-suġġett. Rakele, issemmi il-każ eh, ta' meta eh, saru diversi ħsarat xi bastimenti meta xmara Ron xmara li eh, bejn Franza u l-Iżvizzera kienet faret. X'kien dan il-każ? Mela, dan il-każ kien interessanti l-ewwel u qabel kollox għaliex il-lingwa kienet differenti, kien miktub bil-Franċiż u f'dan il-volum ma kienx hemm dokument ieħor miktub bil-Franċiż. Ir-raġuni warajja hija probabbilment għaliex dan il-każ jirreferi għal komanderi li kienet tkun art tal-ordni din l-art kienet tingħata minn prinċpijiet jew nies illi għandhom it-tfal tagħhom diħlin fil-ordni bħala membri tal-ordni u jirregalawlhom dawn l-artijiet. Dawn l-artijiet l-ordni kienet tużhom biex anka jagħmlu l-flus minnhom, per eżempju kiri ta' postijiet, u b'dan il-mod jużaw dawk il-flus għall-għanijiet diversi tagħhom u l-missjonijiet tagħhom in ġenerali. Imbagħad id-dokument jirreferi għal sitwazzjoni illi dan din l-art kien jieħuħsieba xi ħadd jissejjaħ bħala eh, commander illi kien ikun inkarigat li joħsieb l-art, jiġbor il-flus ta' din l-art, jara li kollox huwa f'postu bażikament, jisu manager tagħha. Il-problema kienet illi meta kien hemm din il-problema ta' flooding l-erja fejn kien hemm din il-komanderi inqerdet ammont ta' natura eh, anka ċertu prodotti li kienu miżruajn inqerdu u intilef ħafna ħamrija. Allura din ma kienx xi ħaġa li qed issir ta' darba biss, kien hemm anka fid-dokument jgħid li anka meta tagħmel xita mhux ħażin qed jinqerdu ammont ta' affarijiet, allura riedu joħolqu sistema biex kemm jista' jkun jippreservaw jipprevjenu milli jerġa' jiġri dan. U dan il-komander iddeċida illi anka jinbnew ċertu siġar biex jinżamm kollox f'postu il-ħamrija tinżamm fejni kemm jista' jkun u ma jintilfux. Dan id-dokument qiegħed hemmhekk bħala garanzija għal quddiem illi l-ewwel nett intefqu juri kemm intefqu flus eluf ta', ta skudi u, u flus franċiżi f'dan id-dokument. Jidilli 1500. Xaħġek. Mux ftit qed nitkellmu somma kbira sew. Ekku. U it-tieni għan tal-kontrat kien illi mhux biss juri kemm intefqu flus, imma biex juri li isma' dawn il-flus intefqu ban tajjeb ara illi fil-futur ma terġax issir din il-ħsara. Allura l-kuntratt kien qed jgħid li dawn is-siġar ma setgħux jitneħħew, pereżempju, fil-ġenerazzjonijiet ta' wara. Rakel qed nitkellmu hawnhekk għall-att notarili tas-7 ta' Settembru 1746 il-Sinjore Fra Antonio de Blacas jidilli. Ekku. Ħanifqu għal pawsa e, ta' ftit minuti ħan nisimgħu kanzunetta ta' Kim Pepe kun inkomplu ma' Rakele fil-vjaġġ tagħha fuq dan in-nutar wara din il-kanzunetta. Lura l-programm mill-arkivji fuq NetFM kif ukoll netfm.com.nt miegħi għandi lil Rakele Fjott. Ma Rakele fl-ewwel parti tal-programm eh, tatna ħarsa fid-dettal dwar in-nutar eh, Bernardo Maria Kallu, 60 volum eh, li ġib is-snin 1746-1748. Irreferit għal diversi każijiet, diversi atti u fit-tieni parti eh, ħadd kompli ġib ħafna memorji fil-riċerka li għamlet eh, Rakele Fjot propju fl-arkivju notarili fil-belt. Rakele, kompli jgħidilna, per eżempju, issemmi eh, il-fondazzjonijiet, per eżempju, semmejt ħafna, tagħmel ħafna referenzi għal fondazzjonijiet. Ekku. Għidli, għidilna fuqhom, għall-benefiċċju tas-semmiegħa, x'inhi huma dawn il-fondazzjonijiet? Din kienet xi ħaġa affaxxinanti ħafna fit-teżi għalija, għaliex l-ewwel nett ma kontx naf li jeżistu u meta ġejt biex nikteb fuqhom anke meta kont qed nitkellem ma' supervisor tiegħi u hekk, irreferjeni għal Maverick Spiteri li kien tajnuna kbira. Salmulu minn hawn tajjeb li ngħidu li Maverick ukoll sa jkun eh, mistieden tiegħi eh, fil-ġimgħat li ġejjin eh, fuq ir-riċerka li jagħmel u anke fuq il-pubblikazzjoni li ħareġ milux. Per eżempju, issemmi inti il-perit agrimensore. Iva. X'kien dan dal-perit mela, agrimensore? L-ewwel net, fondazzjoni kienet tipo ta' organizzazzjoni illi inħolqot blan mill-ordni kienet encouraged ħafna illi n-nies kemm jista' jkun jipparteċipaw anka fiha kienet organizzazzjoni illi kienet tiġbor flus għal anijiet diversi. U b'dan il-mod, per eżempju, kienet tinxtara artijiet li mbagħad jinkrew lil nies Maltin, allura qed iżżomm anke s-soċjetà Maltija għaddejja u qed tgħin biex issostni lis-soċjetà Maltija ekonomikament u l-għan kien illi dawn id-diversi fondazzjonijiet jiġbru l-flus, per eżempju, waħda minnhom kienet illi tgħin lill-iskjavi jiġu lura Malta, oħra kienet illi b'dawn il-flus qed tgħin sabiex jinbnew xwieni jew jissewwew xwieni tal-Ordni sabiex ikunu jistgħu jipproteġu, ngħidu hekk, l-ibħra Maltin filwaqt li jkomplu bil-missjonijiet tagħhom. Aspett ieħor kien illi nipproteġu u illi ikabbru kemm jista' jkun anke l-fortifikazzjonijiet ta' Malta. Malta kienet kontinwament taħt attakk prattikament għal tul tul ta' żmien. Allura permezz ta' dawn il-fondazzjonijiet qed jinġabru dawn il-flus. Xi ħaġa interessanti kienet illi permezz ta' dawn id-dokumenti ma sibtx biss l-informazzjoni ta' kif tiffunzjona l-fondazzjoni għaliex dik hija xi ħaġa li iktar mevrik jiffoka fuqa. Imma jiena sibt imbagħad min-naħa l-oħra affarijiet relatati mal-aspett soċjali. Per eżempju, sibt anka postijiet fej kienu l-artijiet ta', ta dawn il-fondazzjonijiet. Fej kienu? Kienem madwar Malta kollha bażikament, imma kienem ħafna il-belt. Kellek postijiet li llum nikkonsidraw flettijiet jew livelli differenti ta' dar li qed jinkrew il-nies Maltin. Insemmilek anka xi kultant in-numru tal-bieb li illum il-ġurnata. Nbidel. Nbidel u impossibbli kważi. Il-lokazzjoni nbidlet kważi. Eżatt, diffiċli, mhux impossibbli ta' imma diffiċli ħafna ssib fejn kienu ċertu postijiet. Imma xi kultant jiddeskrivilek kif kienet minn ġewwa din il-post. Oħrajn kienu, eżempju, flok kienet tkun post ta' abitazzjoni kien ikun għalqa b'xi kamra magħha Każ interessantissimu kien għalqa li jispjegalek is-siġar li kien hemm imħawlin li ma setgħux jinqalaw li kellek mbagħad ma' kull ħaġa li qed jgħidlek id-dokument qed jurik il-valur tal-art. Per eżempju li kellek esistern u li kella bir, allura għandek mezz ta' ilma biex tieħu ħsieb dak li qed kabbar fl-alqa tiegħek. Allura dak ikompli il-valur tal-art. anka it-tip ta' ħamrija li jkun fiha. Daw kollha aspetti soċjali illi għalkemm huma ekonomiċi għaliex qed juruna il-valur tal-flus u tal-ekonomija għal dik is-soċjetà juruna wkoll l-aspett soċjali tan-nies il-ħajja ta' kuljum tagħhom għalihom li kollhom posta jeffe joqogħdu, post fejja illaw il-flus, kien importanti ta' skemmu importanti għalina. Allura daw l-affarijiet ikomplu juruna daqxejn tikka żgħira l hemm u l hawn kif setgħet kienet is-soċjetà. Rakel, semmi l-ewwel semmejt l-iskjavi. Iltqajt ma' xi ismijiet ta' skjavi jew minn fejn kienu daw l-iskjavi? matul it-teżi tal-bachelors le mhux essaċ, ma kienx hemm essaċ. Ġifieri f'dan id-dokument, f'dan id-dokumenti f'dawn l-atti ma jissemmewx eh, ismijiet ta' skjavi. Hemm dokumenti fl-atti notarili ta' imma fli irriċerkajt jiena essaġġ ma partikolari f'dawn is għaliex għaliex xi kultant kien ikun hemm ċertu nutara, in-nutar kien ikollu xogħol fuq ix jiffoka ħafna drabi. Dan in-nutar ma kien xi ħaġa li kien jiffoka daqshekk fuqha, imma mbagħad hemm nutara oħrajn li kif kif tibda tqalleb id-dokumenti tagħhom issib listi twal għaliex kienu jkunu nutara li kienu jkunu inkarigati li jkunu fejn ix-xatt meta dieħel bastiment biex iżommu rendikont ta' x'wasal u ma wasalx mhux biss bħala merkanzija ta' oġġetti imma anke l-merkanzija umana. Pereżempju, x'inhi din, merkanzija umana? Jiena ngħidilha merkanzija umana. Traffikar tal-persuni. Għaliex l-iskjav ma kienx meqjus bniedem, l-iskjav kien meqjus pratikament oġġett għal ħafna affarijiet. Meta jinqabad skjav dan għandu prezz taqs li kieku ġabu eh, il-ħxejjex u l-oġġetti prezzjużi kien xi ħaġa prezzjuża li jkollok skjav għaliex mhux kulħadd kien jaffordja li jkollu skjav, imma l-iskjav ma kienx essaċ xi ħaġa li I mean, ma kienx meqjus dejjem bħala bniedem uman, imma kien meqjus bħala valur monetary value wkoll. Rakele, fil-vjaġġ tiegħek dan eh, tagħmel referenza wkoll għall-att matrimonjali. Ekku. Interessanti li tagħmel referenza pereżempju għall-verġinità tal-mara u il-leġittimità tar-raġel. Ekku. Xi tgħidli fuq għadin? F'soċjetà, aħna qed nitkellmu f'soċjetà fejn ir-reliġjon kien importanti immens, Allura kien importanti illi mara tkun verġni għax għalihom kien ifisser li hemm ċertu purità. U kien ifisser ukoll anka minn aspett ekonomiku, ġifieri għal dak iż-żmien tista' tifhem daqsxejn minn aspett ekonomiku hija garanzija in, in a way li din m'għandix tfal oħra li dan ir-raġel irid imantni għaliex il-ħajja kienet diffiċli biżejjed għal ammont ta' nies. Allura fid-dokumenti anke jekk mhumiex relatati ma' matrimonju, ħafna drabi jgħidlek jekk mara hijiex verġni jew le. Speċjalment f'dawn id-dokumenti ta' żwieġ meta qed nitkellmu kemm fuq in-nies il-foqra u anka s-sinjuri. Dejjem għandek min huma ommijietom u missirijiethom u f'xi konsistu minn fejn huma għaliex f'dan il-mod in-nutar qed jistabilixxi l-identità tal-persuna. Imbagħad l-istep l-ieħor f'kuntratt ta' żwieġ kien ikun illi speċjalment għal xi ħadd li hu daqsxejn tal-flus għandek dota li kienet tingħata lil mara u dota imma tisejjaħ b'mod ieħor li tingħata lir raġel. X'kienet din? Id-differenza kienet tkun illi il-mara kienet normalment tingħata oġġetti tad-dar u flus, ġili kienet tingħata ġejjellerija, ġili kienet tingħata affarijiet anka, anka materjali li jistgħu jintużaw għas-sodda, l-portieri, xi kultant anka amara. Affarijiet li timla d-dar. Dawk huma l-affarijiet li kienet iġġib magħha l-mara fi żwieġ. Minnaħal oħra r-raġel kien iġib iktar l-aspett ta' flus u anka l-aspett ta' fejħa jiexu. Dak ħafna drabi kien ikun qisu l-obbligu min-naħa tal-familja tar-raġel. Allura daw flimkien qed jiggarantixxu illi dawn iż-żewġ persuni, din il-koppja, il-familji tagħhom u huma qed jgħinu biex din il-koppja ħa jkollha diġà futur li ħa jibda b'mod stabbli. Stabilità. Ekku. Tagħmel referenza għall-att eh, kuntratt ta' żwieġ 7 eh, ta' Jannar 1700 47 żwieġ li sar bejn Marija Luri u Raimundo Garsin. Xi tgħidli fuqhom? Mela, daw ma kienux foqra. Fil-fatt eh, tagħmel referenza ovvjament tal dan id-dokument eh, li kella tirċivi mal-5800 skud li ħafna minnhom jidilli xi 300 skud kellhom ikunu eh, ta' deb u fidda. Ekku, 3000. Skut ta' deb u fidda. Mhix ċajta. Le, laqas xejn. Qed nitkellmu. Għandek elf ieħor ġejjelerija li l-istess mhijiex ċajta li kollok id-deb u l-fidda mhux kulħadd kien ikollu dak l-ammont ta' debu fidda, ġifieri li lil din it-tfajla qed titwa min-naħa tal-familja dak l-ammont ta' valur fi żwieġ kien ifisser li ir-raġel he matches the same amount prattikament. u hija xin tibda tara u tikkompara żwiġijiet differenti u l-flus li jġibu magħhom nies minn partijiet differenti tas-soċjetà, xkultant tibqa' mbella kif jista' jkun da żewġ persuni, erba' persuni f'dal każ, kienu jgħixu fl-istess gżira. Għaliex ma' din id-dota sostanzjali li anka xin tibda tara la mara deskritta ma kienitx mara hekk ta' kif ġiġi Għandek minnaħa l-oħra kopja. Ġifiri, da dokument hemm eh, sens ta' inventarju fih tal- iva, tal- iva. Eh, ta' dak li li ħadu magħhom. Iva, hemm dokumenti illi meta jiġi għal affarijiet ta' żwieġ hekk għandek inventarju sħiħ li jgħidlek kull oġġett x'inhu l-valur tiegħu. Umbagħad minn dak l-aspett aħna inkomplu nitgħalmu kemm kien jiswa xiex fis-soċjetà. L-istima, l-istima tal-valur tal-oġġett. Għax imbagħad wans li inti tibda tara dawn l-affarijiet, tista' tara mela jekk familja kien ikollha l-bażiċi, kemm kien ħajjiġi jiswa l-standard of living ta' dak iż-żmien. Imma mbagħad min-naħa l-oħra Inserta li dan id-dokument ma kellux lista bħala inventarju, imma kien imsemmi ammonti kbar ta' deb, ammont sostanzjali ta' flus f'ġojjellerija. Fil-kontenut. Bħala kontenut. Min-naħa l-oħra, fl-istess volum ta' dan in-nutar, kelli kuntratt dwar tfajla u ġuvni illi ma kienu xejn sinjuri. Anzi, tfajla mhux talli ma kienx sinjura, talli tant kienet fqira li ma kellix biex tagħmel il-familja tagħha jtuha dota u biex tiżżewweġ bħala flus biex tibda l-familja tagħha. Tajjeb li ngħidu li dak iż-żmien anka ċifiri sa ftit ta' snin ilu, id-dota hija importanti. Mingħajra ma tiżżewwiġ. Dik kienet ir-realtà. Imma kemm bħala il-Knisja, kif ukoll kellek l-Università tal-Imdina li kienet ekonomika mhux Università ta' Studju biex niftehmu. kienu joffru packages lil ammont żgħir ta' nies ta' tfajliet kull sena. Li ma kellhomx li kienu foqra. Li kienu foqra ħafna. U mhux kulħadd kien jikkwalifika għalihom, ħafna drabi kienu jitwom jew il-tfal orfni, għajmin tfajliet orfni mhux tfal U kienu jitwom din ix-xi ħaġa tal-flus biex jibdew. Li kien fih interessanti mbagħad dan id-dokumentu illi dawn it-tfajla u ġuvni kellhom data ssettjata l-meta ħa jiżżewġu, imma nzerta illi l-ġuvni kien ser jibda jaħdem fuq ix-xwieni u, fid-data li kienu ħa jiżżewġu propju dakinhar jew ftit tal-ġranet madwar dakinhar, kien ħa jitlaq. Allura dawn għamlu dan il-kuntratt ta' malajr milli jidher biex juru li daw ħa jiżżewġu fit-tali data minflok id-data li, li kienet proposta u anka biex l-awtoritajiet li provdew l-om dan il-pakket ta' flus ikunu notifikati bis-sitwazzjoni għaliex ma stajx taqbad u tagħmel li trid bil-flus li tingħata bħala għajnuna. Allura minn dawn iż-żewġ każijiet anka tara differenza enormi fis-soċjetà li fl-istess soċjetà għandek nies li kienu quite well off u għandek nies li Bil-kemm kellhom biex jgħaddu. F'dawn il-kuntratti, f'dawn l-atti, il-xenarju ta' honor and shame ta' raġel u l-mistħija eh, fil-mara huma evidenti? Tara daqsxejn, xi kultant mid-dokumenti diffiċli ssib l-emozzjonijiet u l-ħsieb ta' dak li jkun, għaliex inti Dan qed juru dak li l-ewwel net jaħsbu li irrelevanti b'mod legali. U t-tieni da mhux ħajmur qudiem minnu taru jikxef kollox minnu, imma eħe taraf il- ċertu dinamika u ċertu aspetti ta' honor and shame, fis-sens li jekk inti għandek kavallier, dejjem għandek l-aspett ta' grandjozità u ta' unur li isma jiena membru tal-ordni, Isma' jiena membru tal-Alta Soċjetà. Min-naħa l-oħra tara għalkemm huma kburin bihom infushom li għamlu xi ħaġa b'ħajjithom, imma tara l-aspett ta' shame, jekk tista' tgħidil hekk, ta' dak li hu daqsxejn iktar fqir li m'għandux daqs is-sinjur biex jgħaddi. Allura għalkemm qed jipprova u għandu qed jagħmel l-almu tiegħu biex kemm jista' jkun anke jżid l-aspett ekonomiku tal-familja tiegħu jaf li dik hija s-sitwazzjoni ta' ħajtu. Nisa pubbliċi. Eh, aspett interessanti. ħafna sar ukoll studju ħarġu diversi pubblikazzjonijiet dwaru imma f'dawn l-atti. Mela, f'dawn l-atti diffiċli tidentifika nisa hekk ma kienux ħajamluha straight and plain li dik hija x-xogħol tagħhom jew dik hija l-lifestyle tagħhom. Xi kultant kienet tkun irrelevanti jekk huwiex hekk. Mhux se jiktiblek meratriċe pereżempju. Le. Le. Forsi f'każijiet vera rari, imma jiena qatt ma ltqajt magħhom. U tkellimt ma' nies li anka studjaw l-istess perjodu tiegħi li l-istess huma tal-istess opinjoni li ma jiex xi ħaġa li tidher fat notarini. Fil-kodba tal-ħabs tal-kanċerati, ovvjament. Emmek ħassib ħafna. ħassib ħafna. U jekk anka tara kodba l-istatus animarum li huwa tal-knisja jiddokumenta minn fejn huma flima bib kemm għandek nies fit-tali household, emmek iva, emmek ħassibhom, emmek ħajider ċar. Imma dik hija xi ħaġa iktar qed tidħol fil-ħajja personali iktar ta' dak li jkun. għaliex għandek il xi ħadd li qed jidħollok fid-dar tiegħek, qiegħed f'komunità fejn kulħadd jaf il kulħadd. Għand in-nutar qed tmur għal affarijiet legali li sa ċertu punt qed tikxef li trid u dak li hemm bżonn tikxef. Rakele tagħmel appendiċi fejn eh, tagħmel lista ta' oġġetti ta' Simone Gauci ma' Claudiana Allegretto il-kunjom Allegretto tal-Alta Soċjetà. Ekku, Dan id-dokument kien interessanti. Kien, kien dokument daqsxejn ambigwu għaliex sakemm provajt insib tarf ta' xed jgħid eżatt kien diffiċli kelli nikkonsulta diversi nies li jirriċerkaw anka mill-arkivju notarili għaliex ma kienx daqshekk straightforward. Dawn bażikament kienu żewġ kuntratti wara xuxin li jsemmu lil wieħed Simone Gauci, waħda Claudiana Allegritto u tfajla Marija. Eżattament x'inhi s-sitwazzjoni ta' bejnietom hija xi ħaġa li komplejt nirriċerka fil- Hija stramba. Hija stramba. Komplejt nirriċerka fit-teżi ta' wara li għamil tal-masters u xorta waħda għatem ħafna question marks. ħafna dubi. Iva, għaliex l-arkivji dan l-aħħar kienu maluqin minħabba restawr, allura ma stajx nirriċerk hemmhekk. Imma pereżempju, eh, f'arkivi oħrajn li tara wkoll minn setgħu kienu dawn il-persuni, dawn il-protagonisti f'dan id-dokument. Ekku, hemm xi ħaġa interessanti fih għaliex l-affarijiet li jissemmew mhumiex affarijiet komuni, għan-nies li, li kienu qed jgħixu f'tal-istess strata ta' soċjetà tagħhom kienu isibuhom. Imma hija interessanti li tiltaqa' ma' ċertu amara, ma' ċertu affarijiet li kieku setaw pereżempju jkollhom relikwa fej ipoġġuha, ċertu kodba, allura dan qed jurina liema stat ta' soċjetà huma. Pereżempju, f'din f'din il-lista hemm biss biss għandek diversi kodba pereżempju, fosthom ukoll kodba tal-matematika. Għandek eh, żewġ kodba tal-kitarra. Tal-violin, jekk minn tal-violin. Eżatt, żewġ kodba tal-violin u żewġ kodba tal-kitarra. Għandek ukoll il-metamorfosi ta' Dovidio. li huwa ktieb magħruf ħafna li kien ikun tista' tgħid f'kull kollezzjoni ta' kotba ovvjament ta' dak iż-żmien. Anka l-pitturi li kellhom, il-pittur hawnhekk kif kif kif kif tara din u intemmu dan id-dokument u aspett interessantissimu għaliex tara l-ewwel net dak li jkun seta' kellu id-dar dak li għandu juri ħafna minn kien bħala persuna, tal-ima stat ta' skola, tal-ima stat fis soċjetà u affaxxinanti tara l-oġġetti kemm jinbidlu u kemm jibqgħu l-istess ammont affarijiet fid-djar tan-nies. Interessanti, interessanti ħafna. Tajjeb li ngħidu li eh, din ir-referenza għal dan il-volum li Rakel Fjot ħadmet fuq fl-arkivju notarili, referenza hija għal eh, NAV nav Reġistru 124 stroke 2. Ekku. X'qed tagħmel bħalissa? Barra li inti għalliema u ntemmu hekk. Bħalissa ikkonkludejt ir-riċerka tiegħi għal livell ta' masters fejn studjajt l-istorja ta' tfal u l-adolexxenti fil-perjodu tas-seklu 18, bħalissa qed inkompli nagħmel daqsxejn riċerka għal gost mingħajr l-iskop ta' eżami biex ngħidu hekk, u qiegħda nagħallem f'livell ta' middle school. Prosit. Nagħallem l-istorja. Faqdiet eh, li promovu l-istorja. Iva edha fl-aqda fl-Università tal-Istorja tal-Università involuta f'diversi għaqdiet oħra relatati mal-istorja u l-kultura nagħmel l-almu tiegħi kemm jista' jkun biex l-ewwel net noħol u awareness tal-importanza li nitalmu l-istorja u li naprezzaw l-istorja li għanna madwarna f'dan il-pajjiż għaliex hija inkredibbli u fl-istess ħin nipprova nagħti daqsxejn lura mill-ħafna li jiena tajt jienu nistudja. Grazzi Rakele tal ta' din l-informazzjoni estensiva eh, li wassalt l-semmija ta' dan il-programm eh, jien nistiedna kal programm ieħor fix-xhur li ġejjin u hemmhekk inti sa, sa tirrakkonta dwar l-esperjenza tar-riċerka li għamilt fuq it-tfal, l-adolescenti, ovvjament, preferenzi u kol dokumenti tal-qrati u tal-kalċerati tal-ħabs eh, tfal zar, mibawtin il-ħabs għax sempliciment eh, serqu ma kellhomx ovvjament kien hemm faqar kbir u aspetti oħra. Konvint li eh, dan l-istudju, din l-intervista oħra se terġa' tqajjem interess fil-semmija ta' dan il-programm. Grazzi ħafna. Grazzi mhux ġdid nawguralek, nawguralek aktar ħidma eh, bris eh, ir-riċerka bris ukoll it-talim tal-istorja, l-istorja ta' Malta f'kuntest Ewropew Mediterranju. Grazzi. Jien nul dan stas nagħmel appuntament għal programm ieħor mill-arkivji fuq netfm kif ukoll netfm.com.mt. Pallum ġimgħa fl-istess ħin il-ħadd fit-8 nofs. Ikolli mistieden ieħor interessanti. Dan il-programm jista' jerġa' jinstema' fuq il-poddati li wieħed isib fuq netondemand.mt. Niltaqgħu ġimgħa oħra, islim u s-saħħa.